napravila ovu divnu emisiju, tako da zapravo e, prvi put ni ja ne znam što mi to danas imamo u Sovi Pitalici, e, ali znam da imamo gošću. Evo mene moji ljudi, došla sam vam opet <laughs> na na čašu vode ovaj put, <laughs> nažalost. E, ili na sreću što ti znaš. Istina, da, voda je dobra je voda nakon... Na, nakon <laughs> nakon, nakon, nakon, nakon, nakon, nakon, tako, to je najbitnije, još jednom reći, prona... je pronađena. da svi znate. <laughs> još jednom. Još jednom. Evo, Katarina, eh, ti sad nama reci sve šta, šta si za nas pripremila. Pa, pošto ste i vas dvije studentice, pitaću i vas. Što vi mislite o domaćoj glazbi? Da li slušate? Pa ja slušam Vesnu Pisarović, prije džeza ili <laughs> poslije? Prije džeza jutro donosi kraj, a ovo kad je prešla na džez baš me ono pogodilo me, malo me stvarno pogodilo kao ja sam mislila ono njen koncert, bit će tu sad ono e, imamo njene pjesme, to svi znamo već e, koje jesu. Kad ona ženska prešla na džez. Eto, ali eto, uglavnom nju Meni je sad mozak zablokirao, ne mogu se sjetiti ni jedne Vesnine pjesme. <laughs> pa jutro donosi kraj. Al prije Samo se nadam za vesnino dobro da jazz ne donosi kraj. <laughs> True that. <laughs> E, potvrđujem to, nažalost. A šta ti, Miki, slušaš e, od domaće glazbe? Ima tu malo Volim seve, škoru poslušati. A, a, a na primjer, kao... Zeko i, i Bog. Znači, Bog na nebu, Zeko na zemlji. Cure, ja ne razumijem e, šta vi, mislim, šta vama nije, nikad niste to rekla onako zdušno. Za zeku. Za, za zečića, za zeko i potičić. Pa ja ti znam ono, u jednoj zimskoj no. A mislim, ko ne, to, ne, to zna, Majo, to je klasik već pola. Ono, Ma čekaj, čovjek je ono... Is, ispada glupa, ono. <laughs> Znači ti bi rađe slušala Zeko i podaćić nego bi, našeg ja, ja, ja volim, ja volim te, te dječje pjesmice, to je meni baš lijepo. Eto. Znači e, ništa od I, e, e, I to se isto može ubrajati po domaću glazbu. Pa da, to je onako neki svojevrsni throwback Baš me zanima, Katarina, da li ti je Iko rekao od tvojih ispitanika <laughs> da od domaće glazbe voli slušati <laughs> za i potače? Pa, Glazbeni ključ, tri. Odgovore je bilo... U deduru. <laughs> Odgovora je bilo svakakvih stvarno, ali više, ma, poslušajmo mi što su oni rekli. Nemam nikakvo veliko mišljenje, samo jednostavno meni osobno ne paše generalno kako naša glazba zvuči. Malo više na XU bacam nego na trenutnu domaću. Pa ne znam, ono da se naći neke ok muzike, ali generalno ove rozge i kompanije nisu baš neki hit domaće glazbe slušam samo svoj band, ostala glazba je većinom jako loša. Volim glazbu, slušam, ne znam, subotu idem na Grašin koncert, ovaj, slušam Džibonija, XU bendove i to mi je okej. <laughs> E, više preferiram stranu glazbu i najdraži izvođač mi John, ali slušam i domaću glazbu. Po domaću mislim na domaći rok i na izvođače 80-ih, 90-ih godina na našim prostorima. Eto. Ja, ne slušam i sad novu domaću glazbu, više jak je novije strano onda, a što se tiče domaće, draže mi je starije ovo. Pa ne baš, više stranu, mislim, ono ne možeš izbjeći kad ideš van i to jednostavno svugdje čuješ. Nisam baš veliki fan domaće glazbe, rađe stranu, a ako domaće onda eventualno ove starije bendove, onako ne znam, parni valjak, prdavo kazalište i tako nemam neko formirano mišljenje o domaćoj glazbi i ne slušam Pa evo, kao što sam rekla, odgovori su stvarno različiti, ali većina je bila protiv domaće glazbe. Pa da, skužim ja ovo kao ja slušam svoj band, mislim ono kao niš drugo ne <laughs> slušam. to mi je bio, samo protiv To mi je malo bio over the top odgovor, ali... A reci mi, to si na kampusu uzimala? Da, imala sam Jučer Hunt na kampusu. to filozofski fakultet, je to filozofski fakultet ili ima i ostalih? A ima i ostalih. Ne znam, a, čini mi se kao ono kao mi smo filozofski, da, da, ono, kao ono, filozofija, mi brijemo samo na sebe. Filozofija samo i to je to, da. E, ali ima, ima tu svašta nešto zanimljivo, ono, i čo, cura ide na Grašu, to isto, njega nismo spomenuli, on je, on je onako okej. Petar Graš je legenda e, hrvatske glazbe. Ne da, a, e, a stvarno je, a, a ima tu svašta više, ko za draga ne mogu sjediti ni jedne njegove pjesme, ali mogu sevke, ne, kuda za vikend. <laughs> a to je nova ova, je, sad je Zverina, moram priznati da je počela pratiti te trendove, ovaj, moderne trendove i tako da ljudi slušaju, ali mislim iskreno se prodala. Je, je. Prodala je dušu vragu. A je, stvarno, malo mi na cajku baca, nije mi, nije mi više tako, tako zabavno, ne znam. Ali ne znam, šta ti misliš, je, su naši studenti možda ono, mislili da, da, naša cijela glazba onda možda ide prema tom cajkaškom stilu? Ipak je bio jedan odgovor, e, Rozga i ekipa mi nisu džir. Pa da, Ko je toj ekipi? Ko je toj ekipi? Ajde, ajde, jel znate, ajmo nabrojati. Znači, šta Lidija Bačić. Lidija Bačić, dobro. Sevka je Grozga, dobro, to su njih tri. Magazin. Dobro, je, ima i magazin tamo neki. Istina. Na magazin isto malo na Ginje. stilu. da, da, na Turbo Folk. Isto Isto melosu. <laughs> a ima, ima njih par, par Ništa, njih to stvarno prodalo. četiri da. sad su oni to generalizirali. A, ima i, e, Lana nam je otišla, Kim Kardashian, pa, pjesma pa to. Pa to je više onako na e, zapadnjački dio. Ja, na ona je išla zapadno, tako da... a neko zapadno, neko istočno. Kužiš, mora neko ići na neke strane svijeta. Eto, tako da ali mislim da studenti, očito ovi koji si ti ispitala, imaju dosta negativno mišljenje. Studenti općenito imaju negativno mišljenje prema domaćoj glazbi, šta bi trebalo definitivno promijeniti, jer ako ne možemo cijeniti sebe, kako, možemo cijeniti druge? Tako je, e, sebe mislim naravno na domaću glazbu. Istina, ne kodu jednom u pomeri, onda pa će e, Ali šta je najbolje, ti ono koji kaže ja slušam samo eksiju ovo ono i onda odu e, kod DJ Macole u Karolinu i samo <laughs> ruke gore. čekaj, šta ćemo s tim? Brzošijada jedna sad je imala medicinskog fakulteta. Je, je, DJ Macola. je bio i DJ Macola je puštao sve, malo domaće, malo strano, malo turbo folka i ja nisam vidjela nikoga tamo ko, ko nije ko imao ruke Znači, tad se niste bunili, tad, tad se niste bunili, a sad vam nije dobra glazba. Svih inače kad se pita onako a, slušate, a domaće ne, a onda da, onako mislim da su to bili odgovori na trijezno. Da. E. Mislim da to je bio e, problem. a, a može biti, znaš, ono, kad, ljudi malo ono, izađu van, malo se opuste, ono, izbacite predrasude i samo kažu, pa neki na koljena, <laughs> idemo. Zlatno pravilo počne vrijediti svake tri sekunde, <laughs> ruku u zrak i, svaka je tvoja. No, po meni ovaj odgovor je bio definitivno najbolji, pa sam ga odlučila proglasiti ovo tjednom bombom. Poslušajmo. Petarda! preferiram stranu, što se eto nisam pronašla nekako među domaćim izvođačima i ne znam, pjesme mi ne diraju me u srce. U, ne diraju u srce. Laže. Laže. To je bila dosta teška Vidjela sam ju u Pomeriju, laže. Laže. La... <laughs> Lagala je grade. <laughs> to je to. A šta je onda in the club i to dira u srce, ne razumijem? Ja bi pristala uh, na, taj kompromis ako ju zanimaju ono, Eminem uh, i ne znam, ono 50 Ne, 50 cent. valjda dirne u srce i onda ništa od škore ni zečića. E, <laughs> Zapećaju uh, ljevi zalistak, ljevi srčani zalistak, bolje evo da ne pričamo. <laughs> <laughs> Bolje da ne idemo dalje. Bolje da ne idemo dalje, evo zapričat ću se tu uh, u tom uh, medicinskom stilu ko što je bila medicinska brucešijada, tako da bolje... DJ Macola. <laughs> DJ Macola, HC. <laughs> Uh, ja mislim da bi za kraj onda trebali zatvoriti ovu, ovu sovu pitalicu sa jednom, sa jednim klasikom, to jest sa klasikom, ali novim klasikom. koji klasik nam onda sjedi za, za, kraj? Pa čim drugim nego Jelenom rozgom ne pijem, ne pušim. Evo ga, poslušajmo.